Roep maar, niemand zal jou antwoord nie, is daar zelfs een engel na wie jy zou kon wend om hulp. Verbittertijd maak het dwaas dood, onbeheerstheid vernietige onverstandige. Ik heb gezien dat het dwaas wortel schiet, maar skielik tref een ramp sy huis en daar is geen hulp vir sy kinders nie. Hulle word verontreg in die hof en niemand behaartig hulle saak nie. Wat het dwaas gehoes het, word dier honger mense opgeheed, hulle haal dit uit selfs waar dit tussen die doorings weggepak is. Die wat niks het nie, grijp gretig na sy besittings. Elende kom nie sommer so uit die grond uit op nie, zwaarkry skiet nie sommer uit die aarde uit op nie. Die mens is vir zwaarkry gebore, en sy leven is kortstondig soos een vonk wat opskiet. Als ik je was, zou ik mij tot God wend in mijn zaak aan om voorlee. Wat God doen, is groot en ondeergrondelijk, wonder op wonder. Dit is hy wat reën op die aarde gee, wat water oor die veld uitgiet. Dit is hy wat die vertrapt is weer optel, wat uitkomst gee aan die wat lei. Dit is hy wat die plannen van slinkse mensen verijdel, zodat hulle niks blijvend tot staan brengt nie. Hy van die slim is met hulle eie slinkse plannen, wat geslepe mensen besluit, maak hy goud tot niet. Helder oordag oorval die donker te hulle, in die middel van die dag tas hulle rond alsof dit nacht is. Dit is God wat die arme mens redt van hulle vals beskuldigings en uit die mag van die sterk is. So is daar hoop vir die behoeftige en kom die onrecht tot de einde. Dit gaan goed met die mens wat dier God terechtgewijs wordt. Je moet niet die bestraffing van die almachtige verontdagsaan nie. Dit is hy wat wonde toedien, maar hy verbind hulle weer, wat seer slaan, maar hy maak weer met sy eie hand gezond. Al tref ramp jou ses of zeven keer, hij zal jou redden. Zelfs hoeveelste keer zal het jou geen kwaad aandoen nie. In hongersnood sal hy jou red van die dood, in oorlog sal hy jou red van die zwaard. Je zal beskerm worden teen veenheinige tonge, en als daar rampen kom, hoef je niet bang te wees nie. Onder rampen en in hongersnood sal jy opgewekt bly, en vir die wilde dieren hoef je niet bang te wees nie. Van die klippe in die veld zal je geen las heen nie, en met die wilde dieren zal jij in vrede leven. Jy sal ondervind dat jou woonplek veilig is, en jy sal jou weiveld besoek en niks mis nie. Jy sal een groot nageslag hee, jou nakomelinge sal soveel wees soos die gras in die veld. Jy sal op rijpe ouderdom die graf ingaan soos een gerf wat op sy tijd na die doodsvloer toegebring word. Kijk, dit het ons ontdekt, so is dit, luister daarna en neem dit ter harte.